І от така, значить, у них люта сліпа жадність до своїх капіталів, що вони воліють краще загинути разом з ними і з усіма народами, аніж віддати їх тим, які створили ті капітали, трудовим класам людства. Очевидно. І, значить, європейські демократи та соціалісти, які звуть себе представниками отих трудових класів, теж бояться безладу, який внесла б колектократія, бояться бідолашні. Та ще кажуть, бояться нас, комуністів. Нас! Так, нас. Ми, мовляв, коли б вони і прийняли колектократію, не підтримуємо їх, зрадимо, обдуримо. Ми, мовляв, на словах теж приймаємо резолюцію Об'єднаних Націй про бажаність переходу господарства в кожній державі на трудову колектократію, а самі на ділі не будемо виконувати. Будемо крадькома готувати далі війну, щоб захопити в свої руки владу над планетою. Неправда. заревів запорожець. Таку резолюцію ми всією душею, з усією щирістю приймемо і будемо вірно виконувати. Нехай дають який хоч контроль на все підемо. Та який же ідіот суд, син стерву не прийме, щоб ми, робітники, були самі собі хазяїнами і володарями своєї праці. Який нещасний може бути за те, щоб усе життя своє бути наймитом, чи то у приватника, чи в держави один біс. Ти казав, Україна без наймита. Та у мене серце вибухло захопленням. Та цього ж наш народ усе життя своє прагне. За що ж бились запорожці проти польських та московських панів, які брали Україну в неволю? За Україну ви знаємо Пам'ятаєш їхнє гасло? Україна без хлопа і пана, козацька Україна. Себто всі хотіли бути козаками, вільними людьми, а не кріпаками чи наймитами у кого-небудь, у чужих чи своїх панів. Та пустив нас це питання на референдум по наших заводах, копальнях, селах та навіть канцеляріях, і одного відсотка голосів проти нього не збереш. А хіба в Європі будуть робітники проти? Чи навіть в Америці, але нехай не сміються поставити на голосування людей праці, чи то фізичної, чи духовної, за кого вони будуть голосувати, за капіталократію чи за трудократію. Ага. От тут і є основа їхніх аргументів, от цього вони й бояться але нашої непевності. Ми зрадимо, та ми станемо як один за це. Та ми будемо найкращими контролерами, найкращими охоронцями трудової колектократії, а не зрадимо. Сказав таке. Степан Петрович не переставав обсервувати Горигору. І коли той від хвилювання ухопив цигарку, він обережно вставив. Але ж трудова колектократія неодмінно вимагатиме жертву і від нас. На всі без виїмку жертву підемо, рішуче махнув у повітрі цигаркою запорожець. Ну, невідомо, невідомо. Трудова колектократія це соціальна і економічна демократія, а коли так, то мусить бути і політична демократія. Вони нерозривно зв'язані. О, чекай, чекай, я знаю. У нас, мовляв, є найкраща у світі народна демократія. Ми, мовляв, я цього не кажу. Я знаю, що таке справжня демократія. Так? О, добре. А коли ти це знаєш, то повинен знати, що при справжній, як ти кажеш, демократії наші вожді повинні були піти на жертви, повинні були бути готові навіть до того, щоб народ радянський зробив справжні вибори, і, може, їх і не вибрав би. А? Наші вожді будуть готові на все навіть на таку жертву. Аби цим було вбито війну, аби здійснився такий соціалізм, бо, кажімо ж, чортяка його мамі по всій щирості. Який у нас соціалізм? Соціалізм це знищення всякого панування людини над людиною, всякої нерівності соціальної, так? Ми це раз у раз кажемо у своїй пропаганді. А коли так, то насамперед, значить, повинно бути знищення найманої праці. Бо правду кажуть колектократи, я і сам це не раз думав. Там, де є наймана праця, там є оте панування, ота експлуатація, ота нерівність, там жодного соціалізму нема. Нема його і в нас, коли говорити по совісті. Бо і в нас є наймана праця. Бо наше становище таке, що ми мусимо он як експлуатувати е, самих себе. Мусимо мати і злидні, і гори мільйонів. І що ж, наші робітники цього не розуміють, не відчувають? Ми не кричимо, не бунтуємо, ми мовчимо, але мовчимо не від радості і щастя.